sentando devagar, vai quicando sem parar. Vai sentando devagar, vai quicando sem parar. Esse aqui é o DJ Google e ele vai te rasgar. Esse aqui é o DJ Google e ele vai te rasgar. Te rasgar, te rasgar, te rasgar, te rasgar, te rasgar, te rasgar, te rasgar, te rasgar, te te te rasgar. Pro DJ Guga ela que ela mama e pra nós não quer demais. Para o Guga, oi pra nós não quer demais. Vai, vai cada depois vai cai cai cai cai cai cai cai cai cai cai cai cada depois vai cai cai cai cai cai cai cai cai cai cai cada pai menina relaxa se solta bate com a bunda no chão na sequência tu bate a bunda na piroca vai menina relaxa se solta o Guga vem no beat que na voz vem o Brizola foi, foi no baile do DJ Guga que ela mandou assim periquita, menina, desce devagarinho. Periquita, menina, desce devagarinho. DJ Guga que tá mandando e vai pra todas violenta. DJ Guga que tá mandando e vai pra todas violenta. Pra dançar bem gostosinho, pra dançar bem gostosinho. Arrebenta, arrebenta, tu, tu desce na, desce na, desce na, desce na, desce na, arrebentar, arrebentar, tu tu desce na vara e senta. Arrebentar, arrebentar, tu tu desce na vara e senta. Ai, que delícia! Esse é o DJ Guga mandando pras mina. Ai, que delícia! Vem cá, perereca deslizando, desliza. DJ Guga que te pega e vai te meter a rola. DJ Guga que te pega e vai te meter a rola. Pá pá, pá na cachorra, pá, pá, pá, pá na cachorra. Oi, o Guga na quebrada já mandou avisar que não sai caçando moça, gosta de selecionar. Se tu fone de cheirosa, pode pra que vai virar um alvo fácil na hora. Eles já vão atirar. Se tu for linda, tá. Se for mais linda, tá, tá, tá. Mas se for gostosa, é rata, tá, tá, tá, tá, tá. Se tu for linda, tá. Se for mais linda, tá, tá, tá. Mas se for gostosa, é rata, tá, tá, tá, tá, tá. DJ Guga mandou e você vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que jogar. Vai, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que jogar. Vai, vai, vai e vai amaciando o tobo e se solta, e se solta. Viciando toba E se solta na revolta Valeu meu parceiro J Guga Porepá, porepá, porepá, porepá, porepá.